Hala, erran bezala gurekin eh, dugu eh, Christian Lekaio Osafren, Euskal Treiletaz, eh, mintzatzeko egunon? Bai, egunon. Odean entzuleak batzuariko dira, zer jatik orai aipatzen dugun, maiatzak aldean baitira. E, kurtsak, baina, guai aipatzeak, badua gazoinun bat, alera, Christian. Bai, uh, eh, arrazoin una, deia, bon, uh, aurten ere, uh, dugula usaiako ekitaldia, eta laster, laster, hasiko direla izen emaiteak, uh, ibigoitzean, uh, hasten baita, uh, ultratrail delako lasterka aldi horren uh, izen emaiteak. Hala, uh, larun bat untan, behaz uh, bihar, hasten dira izen emaiteak, ger, uh, trailen nako, gero ondoko lasterketa nako, bada, demora gixo. Bai, ordeon, uh, eh, erramezala, uh, eh, ibigoitzean, eh, seian hasiko da, ordeon, ultratraik delako lasterkaldi horren or, izen emaiteak. Gero, astezkenean, hasiko dira bialdiz behoiekoak uh, eskualtrai la, lasterkaldi entzat, uh, atxaldeko seiontan, ordeon, hori, uh, astezkenean, atxaldeko seiontaik goiti. Eta gero, uh, eh, eluden ibigoitzean, uh, amairuan, hasiko dira, hor eh, trail gurman, uh, bi aldiz oita bosteko lasterkaldiaren uh, izan goizeko behatzi ontan. Atxaldeekin biontan, atxaldeko biontan, beti bigoitzean, amai, uh, amairuan, iluna trail delako hortan, eta gero uh, neska trail atxaldeko uh, sei Hortan ez da izanen, xingar trailik, Horten, uh, ez da sindial trail izanen, menturaz trail. Hala <laughs> hori egiten dugu, eh, behaz, eh, joan uh, lehenian jaz uh, Trail bat pentsatia bai ginoen, kanapia ina nahiko dutena kulektuko dute, petzero saioa <laughs> zuten dutena gure ziki, eh, kontsilu nola egiten da izen emaiteko. Bon, be, guai dela lasport urte bezala, eh? um, internetez bidez eh, biltzen ditugu uh, izen guziak. Hor uh, izen eman haintzien behar dira, uh, behar da, uh, ordu zila, medikian ageria, eta medikian ageria zinez behar den uh, dokumentua, eta deia telekargatia zin ordinagailuan, uh, izen emait, te eunean uh, uh, berko uh, Hori kontrolatu eta uh, horrek uh, eman emaitu uh, pa mendian ba Bai, egara behita hori uh, bada ben bat hor, ara uh, dituzien alde Bai, piskat uh, ono uh, behar den bezala egiten ditugu, ditugu Eh, baitira beti lasterkal, eh, lasterkari batzu, beti izbani dute beren dokumentoa behar den memento horretan, beste dokumentu zartzen dute, eh, ala nola E defen faktura edo uh, argazki bat edo edo zoin dokumentu, minan ez baita, aurten ez baita, ez da hola martxatuko. Be, astapenetik berko da behar den dokumentua ezari, eta guk eh, kontrolatu dugu, kontrolatu eta dokumentu eh, dokumentua unabarima da, hor dion, pa mendia pa, hartuko da pasatuko da, eta um, nore gure zerrendan jarri zenizte. Ba, erraduzu batzuk, eh? ez baiten dutela LDF e edo, eman izan dutela LDF e edo ezakitzer dokumentu ondoan, hori eh, zenako iten dute ezpaitzak iten, zebe eman behar zen, ola, xikanatzeko? Bo, ez dakit, ja, xikanatzeko, ja, ja ez, ziren ahunt prest izen, ja, fen, izen emaiteko egunaktan, baina, bon, ah, jaz eta, bon, ah, dokumentu desberdinu kanitugu, ditugu, emeinan, Baina ez behar dokumentua, ez medikian ageria edo licentzia. Hala, ba, hori ez da gehiago zanen, medikoen licentzia egabe, edo um, um, baimena gabe ezingo da. Ezingo da, guk duku kontrolatuko, uh, uh, uh, nola pastuko da, uh, lasterkariak bere izena hemen entu, bere dokumentu, behar diren dokumentu, telegar, telegatuta jorrikutu, eta beren kartan numeroak zarrikotu, bere karta, bankako kartan numeroak zarrikotu, eh, eta guk, guk uh, biamunean berean, eunean berean, eh, kontrolatuko ditugu, eta dokumentuak una barima dira, uh, pahamendia pastuko da. Dokumentua ez barima da una, pahamendia gilituko dugu, ez dute, pa, bere kondutik ere tiratia izanen, eta uh, lista datante delako hartan uh, pastuko dira. Hala, listatan, igurikatzeko lista hortan egon beharko dute. Uh, elbidea, zer da? Uh, ez dakiten entzat? Bon, ba, be, uh, eh, irubikutza uh, irualdiz, eskoalhead.com. Hala, behaz, uh, lehen seta sunak emanak, eta bon, ba, somatetara mugatzen duzie, dituzie, losterketek? Ordean, ultratrai hortan, bon, uh, nahi ginoke jaz bezala, euh, iruen euh, laun bat uh, atik uh, eskualtrai bialdiz behoi hori uh, mukatuko dugu bikote, bikote entzat. Trai gurman bikote eta gero iluna trail uh, behoi bikote. Eta neska trail ere behoi bat uh, bikote. Ara, ongi, eta laster ikusiko dugu, ere, eh, aurtengo iltratreienako, eh, edo horren ingurian badirela e, berritasunak, baina hori e, zorziogunak baitira, berrietaz pundu bat, egin eta, bere larte.